بسم الله الرحمن الرحيم ولو توضع ولبس خفيه وهو مقيم ثم سافر فإن سافر بعد استكمال مدة الإقامة لا تتحول مدته إلى مدة مسح السفر يا الكيامز؟ لأن مدة الإقامة لما تمت سر الحدث السابق إلى القدمين فلو جوزنا المسح صار الخف رافعا للحدث لا مانعا وليس هذا عمل الخف في الشرع وليس هذا عمل الخف في الشرع وإن سافر قبل أن يستكمل مدة الإقامة فإن سافر قبل الحدث أو بعد الحدث قبل المسح تحولت مدته إلى مدة السفر من وقت الحدث بالإجماع وإن سافر بعد المسح فكذلك عندنا وعند الشافعي لا يتحول ولكنه يمسح تمام مدة الإقامة وينزع وينزع خفيه ويغسل رجليه ثم يبتدئ مدة السفر واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة ولم يفصل ولنا قوله صلى الله عليه وسلم والمسافر ثلاثة أيام ولياليها وهذا مسافر ولا حجة له في صدر الحديث لأنه يتناول المقيم وقد بطلت الإقامة بالسفر هذا إذا كان مقيما فسافر وأما إذا كان مسافرا فأقام فإن أقام بعد استكمال مدة السفر نزع خفيه وغسل رجليه لما ذكرنا وإن أقام قبل أن يستكمل مدة السفر فإن أقام بعد تمام يوم وليلة أو أكثر فكذلك ينزع خفيه ويغسل رجليه لأنه لو مسح لمسح آه، وهو مقيم أكثر من يوم وليلة وهذا لا يجوز وإن قام قبل تمام يوم وليلة أتم يوما وليلة لأن أكثر ما في الباب أنه مقيم فيتم مدة المقيم خبز مسخ masx مسخ masx tortishlikni masalalarini boshladik. O'tgan darsimizda yana bu darslarimizda shu mavzu davom etar ekan. Bu yerda kelgan joyimiz shundan iboratki, bir odam tahorat qilib mahsillarini kiydi, muqim holda, ya'ni safarda emas. Keyin mahsilni kiygandan keyin safarga chiqib ketdi. Ana shu safar agar iqomat muddatini komil qilgandan keyin bo'lgan bo'lsa, ya'ni ma'lumki, uydagi odam bir kecha kunduz mas tortardi. kelgandan bir kecha kunduz o'tgandan keyin safarga chiqqan bo'lsa, unda bu odamning muddati safar muddatiga aylanmaydi. Ya'ni davom etib o'shani 3 kecha kunduz qilavermaydi endi mas balki endi yechib oyoqni yuvadi, deyapti. Chunki iqomat muddati komil bo'lib bir kecha kunduz uyda turgandan keyin keyin safarga chiqsa, iqomat muddati komil bo'lgandan keyin avvalgi betahoratlik oyoqqa o'tadi. Ya'ni betahoratlik kishi tahorat qilib mahs kiyib e, birinchi tahorat sinib mas tortadi-ku. Ana shu o'sha birinchi tahorat singanda ila oyoqda o'zi tahorat ketadi, lekin mahsi bo'lgani uchun hali mahsi betahoratlikni o'tkazmay turardi. muddat tugagandan keyin o'sha avvalgi betahoratlik endi oyoqqa o'tadi, ya'ni oyoq betahorat, demak u odam betahorat bo'lib qoladi. Agar biz e, o'sha bir kecha kunduzdan keyin e, safarga chiqqan odamni endi 3 kecha kunduz nas yuraveradi, ya'ni 2 kecha kunduz qo'shib qo'yaveradi desek, unda e, mahsimiz, kelgan mahsimiz tahoratni ketkizuvchi tahoratsizlikni ketkizuvchi bo'ladi. Tahoratsizlikni to'suvchi emas. Ma'lumki, mahsini vazifasi oyoqdagi tahorat ketganligini oyoqqa yetkazmay to'sib turishligida. Bir kecha kunduzgacha. Bir kecha kunduzgacha oyoq tahoratli turaverardi, mahsini artib qo'yardi, mask qilib qo'yardi bo'lardi. Endi biz agar muddat o'tgandan keyin ham mas tortaversin desak, demak unda e, bizim masximiz o'sha tortishimiz. e, betahoratlikni ketkazadigan yo'yo oyog'ini yuvayotgan hisobida bo'lib qoladi. Unda emas. Oyoq e, yuvadigan hisobda bo'lsa, unda o'sha mahsi tahoratchilikni ketkizuvchi vazifasini bajargan bo'ladi. Mahsi u mas vazifasi balki mahsini vazifasi tahoratsizlikni oyoqqa yetkazmay ushab turishlik. Unga muddat belgilangan. Muqimdagi bir kecha kunduz, musofirdagi 3 kecha kunduz. endi shu ayni masalada bir odam tahorat qildi uyida. Tahorat qilib oyog'ini yuvdi. Oyog'ini yuvgandan keyin mas kiydi. Mas kiygandan keyin bir kecha kunduz bo'lmasdan turib safarga chiqib ketdi. Mana bu muhim joy. Ana shu odam agar oyog'iga oyog'ini mas kiyib hali tahorati ham sinmasdan turib safarga chiqqan bo'lsa yoki mask kiygandan keyin tahorat singan u hali bir marta ham mask tortmagan. Masksiga mask tortmagan. Tahorat singan, oyog'ini yuvib kiygan mahsisi bor, undan keyin tahorat singan. Mana shu odam endi muddati haligi uyda boshlovdi mahsini kiyishdi. Safarga chiqib ketgan bo'lsa, safar muddatiga aylanib qoladi. Qachondan safar muddati bo'ladi desa, o'sha tahorat singan vaqtdan. Demak, mahs kiygan vaqtidan emas, balki mahs kiyib birinchi marta tahorat sinuvdi-ku, o'sha vaqtdan endi demak, safar muddati qancha edi? 3 kecha kunduz Mas tortib yuraveradi. Endi e, uyda tahorat qilib, oyog'ini yuvib, mahsini kiyib, keyin tahorat sinib, e, tahorat singandan keyin masx tortib, ya'ni yangi tahorat qilib, oyog'iga masx tortib chiqib ketsa ham baribir shu hukm. Demak, gap bu yerda o'sha uyda holda siz oyog'ingizni yo'q, butun tahoratingizni qilib, oyog'ingizni ham yo'q, mas kiyganingizdan keyin bir kecha kunduz o'tmasdan turib safarga chiqib ketsangiz, demak sizni bir kecha kunduz maqsad tortishligingiz 3 kecha kunduzga aylanib, safarnikiga aylanib qolaveradi. Shofiiyning nazdida Imom Shofiy rahmatullohi alayh o'zgarmaydi. U uyda vaqtida boshladimi, ana uyudu uydagi bir kecha kunduzga o'tadi bu ish deyilganlar iqomat muddatini komil qilib, ya'ni bir kecha kunduz masjid to'radi, keyin masjidni yechadi, oyog'ini yuvadi, keyin e, yangitdan, ya'ni o'sha safar muddati boshlanadi. Endi uniki safarda yangi oyoq yuvib kiyganligi uchun uni yag'ida uch kecha kunduz bo'lishi mumkin deb e, bu gaplariga hadis sharifdagi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni uydagi odam bir kecha kunduz mas tortadi degan gapni dalil qilib keltirib, mana bu yerda e, aniq bo'lib aytmadilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni uyda mast tortishni boshladingmi? Hali safar yo'q edimi? Demak sen o'sha uyda turgan vaqtingdagi bir kecha kunduz e, mast torta Endi sen ham muqim bo'lib boshlanib, musofir bo'lib davom ettira olmaysan. Muqimlik bir kecha kunduzdan keyin oyoqni yuvib, yangi tahorat qilib oyoqni ham yuvib, keyin keyin 3 kecha kunduzli musofirlikda shu musofirlikda yuğulgen oyoq bilan kiyilgan maksı bilan 3 keçe kunduz bo'ladi deb bu yeni gaplari. Biz yo'q, agar bir kecha kunduz bo'lmay turib chiqib ketsa, musofirga aylanib 3 ula kunduzga uğradı dedik. Dalilimiz vel misafir salasata ayyam va layaliha hadisi. Ya'ni o'sha hadisni davomi. Shofiy keltirgan hadisni davomi. Musofir 3 kecha kunduz dedilar-ku Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ha bu adam musofir safarga chiqib ketdi, hali bir kecha kunduz o'tmay turib. E, demak, e, hadisni boshida Imom Shofiyga hujjat bo'lmaydi hadisni boshi. Ya'ni muqim bir kecha kunduz degan gapidan, demak safarga chiqib ketsa ham bir kecha kunduz bo'ladi degan gap chiqmaydi. E, chunki u muqim haqida gapirildi u hadisda. Bu odam musofirga aylanib qoldi. E, safarga chiqish bilan muqimligi ketdi endi. Xo'p. Bu gapni tushundik. Bu demak muqim bo'lgan holda oyoqda yo'q mahs kiyib, keyin safarga chiqib ketsa nima bo'ladi? Bir kecha kunduz o'tgandan keyin safarga chiqsa, unda oyog'ini yechib yangi yuvadi. Bir kecha kunduz o'tmay turib safarga chiqib ketsa, musofirga aylanib qolaveradi. O'sha tahrati ketgandan 3 kun, 3 kecha kunduz musofirni e, o'sha qiladigan ishini qilib 3 kecha kunduz mas'ul bo'ladi. Endi uni teskarisi bo'lsa-chi? Bir odam musofir edi. musafir holda oyog'ini yuvmas maskiydi. Unga 3 kecha kunduzga mumkin edi. Hali 3 kecha kunduz bo'lmay turib, uyga kelib qoldi. Mas kiygandan keyin. Mana bu nima qiladi? Agar 3 e, kecha kunduz bo'lgandan keyin uyga kelsa, tushunarli bunda masini yechib, ayollarini yuvadi. Buni aytdi, 3 kecha kunduzda tugaydi. Agar 3 kecha kunduz bo'lmay turib, safardan uyga kelib qaytib qolsa, endi agar qancha bo'lishi mumkin? musofir vaqtida oyog'ini yuvib masksini kiydida bir kecha kunduz bo'lmasdan turib uyga kelib qoldi shunaqami yo'q bir kecha kunduz o'tgandan keyin uyga kelib qoldi musofirchilikda bir kecha kunduz mask tortdida uyda bo'lib qoldi ikkinchi kuni bunda nima qiladi desa bu odam endi e, yechib oyog'ini yuvadi chunki muqim uchun 3 kecha kunduz davom etishi mumkin emas bir kecha kunduz muqimnikini u safardagilar o'sha tortgan ekan mahsul Chunki e, agar bir kecha kunduz o'tgandan keyin muqim uyga kelsa, uyda ham yana mahsini davom ettiraveradigan bo'lsa, oyoqni yuvmay mas tortaveradigan bo'lsa, unda muqim holda bir kecha kunduzdan ko'proq mas tortgan bo'lib qoladi. Muqim holda bo'lsa, faqat bir kecha kunduz ruxsat etiladi. Bu joiz emas. Ve in aqoma qabla tamami yomi va layla. Endi hali musofir safar holida oyog'ini yuvmasligiga hali bir kecha kunduz bo'lmay turib uyga kelib qoldi. Endi bo'lmay turib o'tmay turib. Unda tushunarli muhim nima ish qilardi? Bir kecha kunduz ruxsatmidi? O'sha mahsulni kiyib tarat singandan tortib bir kecha kunduz o'tguncha uyda ham davom etib boradi mahsulni. Bir kecha kunduz bo'lgandan keyin yechib oyog'ini yuvadi. Chunki bu yerdagi eng ko'p narsa muqimni holida nima? Bir kecha kunduz. Bu odam muqimga aylandi. Bir kecha kunduzdan keyin maxsusini yechib, muqimni muddatini komil qilib, mahsulni yechadi va oyog'ini yuvadi. Bu juda muhim. Ko'pchilik mana safarlarda yurasizlar, e, zarur bo'lgan chiqib ketishda yo qaytishlikda bu hukmlarni biz bilib amal qilishimiz kerak. ثم ما ذكرنا من تقدير مدة المسح بيوم وليلة في حق المقيم وبثلاثة أيام ولياليها في حق المسافر في حق الأصحاء فأما في حق أصحاب الأعذار كصاحب الجرح السائل والاستحاضة ومن بمثل حالهما فكذلك الجواب عند زفر وأما عند أصحابنا الثلاثة فيختلف الجواب إلا في حالة واحدة وبيان ذلك أن صاحب العذر إذا توضأ وليس خفي ولبس خفيه فهذا على أربعة أوجه إما أن كان الدم منقطعا وقت الوضوء واللبس وإما أن كان سائلا في الحالين جميعا وإما أن كان منقطعا وقت الوضوء سائلا وقت اللبس وأما وإما أن كان سائلا وقت الوضوء منقطعا وقت اللبس فإن كان منقطعا في الحالين فحكمه حكم الأصحاء لأن السيلان وجد عقيب اللبس فكان اللبس على طهارة كاملة فمنع الخف سراية الحدث إلى القدمين ما دامت المدة باقية وأما في الفصول الثلاثة فإنه يمسح ما دام الوقت باقيا فإذا خرج الوقت نزع خفيه وغسل رجليه عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر يستكمل مدة المسح كالصحيح ها mana yana bir muhim shu masalani bir muhim tarafi biz bir kecha kunduz, uch kecha kunduz mastorchilarni tushundik, aytdik. Shular kim haqida ketyapti shu gap desa, o'sha muqim bir kecha kunduz tortadi, mumkin. Musofir uch kecha kunduz mast tortishi mumkin. Ya'ni u vaqt ichida xohlasa oyog'ini mastini yechib yuvsa bo'laveradi, lekin mumkin degan masala aytilyapti-da. 3 kecha kunduzgacha ruxsat musofirga, muqimga bir kecha kunduzgacha ruxsat. deganimiz bu o'sha muqim musofirlar sog' bo'lsalar. Sog'lom odamlar haqidagi masala bu. Ammo o'sha muqim, o'sha musofir agar uzr egalari bo'lsachi, kasalliklari bor odamlar bo'lsa. Masalan, doim bir yarasi borki, doim qon oqib turadigan yo istihoza deyiladi. O'sha erkakdanmi, ayoldan xususan bu ayollar haqida ketadi, mustahoza deb doimiy o'sha qon kelib turadigan. birovni burni doim qonab turishi mumkin. Ishqilib doim qonab turadigan bu odam sohibi uzr bo'ladi. Bu odamning masalasi qanaqa edi? Bir vaqt namozga tahoratli hisoblanar edi. Ya'ni bir odam tahorat qilsa, aytaylik peshinga peshinga deb e, tahorat qiladigan bo'lsa, e, bu odam peshindan asrgacha tahoratli hisoblanaveradi. U haligi tahorat qilib bo'lguncha qon kelib qolsa ham tahorat singa hisoblanmaydi, to peshin vaqti chiqadi. Shunda bu odam tahorat sinadi. Aytaylik 3 soat. Peshin vaqti bo'lsa, shu 3 soat bu odam e, tahoratlik. Misol uchun peshin vaqtini aytyapmiz. Endi e, shuni orasida u xohlagancha namoz o'qishi mumkin. E, peshindan tashqari nafil namozlar o'qishi mumkin, Qur'on o'qishi mumkin, tahoratli odam nima qilishi mumkin bo'lsa, bunga ham mumkin. Peshin vaqti chiqishi bilan endi tahoratsin deb hisoblanadi. Shuni atini sohibi uzr, uzrli odam deyiladi. Erkak bo'lsin u, ayol bo'lsin. Ana shu mask kiyayotgan odamlarning ichida ham shunaqalar bo'lishi mumkin u. Bularni ish qanaqa bo'ladi? Bu masalaga javob beryaptilar. Imom Zufar aytar ekanlarki, uzrli odamlar ham avvalgi sog' odamlarga bo'lgan qanday hukm bo'lsa, shu hukm ularga ham yuraveradi. Ammo boshqa 3 ta sohib mazhablarimiz Imom Abu Hanifa, Abu Yusuf va Muhammad rahimahulloh da masala boshqacha. E, sohibi e, bu o'rindagi qiladigan ishi boshqacha sog' odamdan. to'r holat bo'lar ekan sohibi uzrda. Shundan bittasidagina o'sha e, sog' odamdaqa deymiz, sohibi uzrda ham qolgan 3 tasida sog' odamdaqa bo'lmaydi. Buni bayon qilsak, sohibi uzr, endi sohibi uzr degan so'zni tushunaverasizlar endi. Sohibi uzr tahorat qilsa, tahorat qilib mahsini kiydi. Bu 4 ta suratda bo'lishi mumkin. Shunday bo'lishi mumkinki, tahorat qilib mahsini kiyguncha o'sha qon oqib turadi deylik, o'sha qon to'xtab turgan. Tahorat qilib mahsini kiyganim ulugan, ungacha oqmagan. Bu bir xil holat bo'lishi mumkin. yoki tahorat qilayotganda ham oqib turadi, mahsini kiyguncha ham o holatda ham üzül holat bo'lib, ya'ni o'sha keladigan qon deb aytyapmiz, endi qon e, oqib turgan bo'lishi mumkin. Bu ikkinchi holat. Uchinchisi tahorat qilayotganda shunchalik to'xtab turadi-yu, e, mahsini geçe kan Ungacha qon kelib qoladi o'sha. Tahoratsizlik kelib qoladi. E, bir kan. Başka qon, boshqa misollari ham bor. bosa bo'lsa, tahorat qilayotgan vaqtida toqdan kelib turibdi-yu, e, kiyayotgan vaqtida kelmayotdi. Mana bu holat bor. 4-holat, 4 holat aytilyapti. Agar birinchi holatdagi, ya'ni tahorat qilib mahsini kiygunicha qon kelmay tursa, mahsini ham sog' kiyib olsa, u sog' odamning hukmida bo'ladi. Demak, bir kecha kunduz e, nima bo'ladi? musulmon bo'lsa, musofir bo'lsa 3 kecha kunduz mast uğradı. Chunki haligi qonni kelishligi oyoq kiygandan, oyoq kiyimni kiygandan keyin başlandı. Tahorat ham dedi sindi deb hisoblaymiz. Demak, e, kiyishlik komil tahorat bilan yaptı da Tahorat komil bo'lgan holdan keyin maslini kiyib olgandan keyin tahorat sindi. Demak, musofir mukim e, sog' adam kabi. Mukim bo'lsin yo musofir bo'lsin. Э, mahsni demak oyoqlariga e, betahoratlikni o'tkizmaydi. Modomiki muddat boqiy bo'lsa, ya'ni bir kecha kunduz o'tib ketmasa, uch kecha kunduz o'tmasa musofir uchun. Ammo keyingi 3 ta faslda bo'lsa, e, ya'ni torat qilayotganda ham, maski kiyayotganda ham oqib turgan bo'lsin, yo torat qilayotganda oqmasa ham maski kiyayotganda oqib turgan bo'lsin, yo torat qilayotganda oqib tur, maski kiyayotgan vaqtida oqmay turgan bo'lsin, bu 3 ta holatda bu odam qancha masx tortadi mast kiygandan keyin desa modomiki vaqt boqiy bo'lsa vaqtni biz aytdik sohibi uzr uchun bir namoz vaqti dedik-ku demak shu 3 soat desak agar shu vaqtni shu 3 soatni ichida agar tahorat sinadigan bo'lsa ya'ni boshqa u qon kelishdan boshqa jihatdan tahorat sinadigan bo'lsa yangi tahorat qiladi hali qon oqib turishi uni tahorat ketkazmaydi dedik Lekin undan boshqa tahoratsizliklar bor u, sog' odamlarda ham bo'ladigan. Unday bo'lsa, albatta o'sha sohib o'zi ham tahorat qilish kerak. Ana shu 3 soat ichida odam mast tortaveradi. chunki unga betahoratlik yetmagan hisoblardi, hisoblardi bu. O'sha bir vaqt namozni vaqtida. Vaqt chiqqandan keyin mahsini yechib oyog'ini yuvadi. Bu 3 e, ta sohib mazhabimiz gaplari. Imom Zufar bo'lsa aytib o'tganimizdek, bu odam ham sog' odamdagi muqim bo'lsa bir kecha kunduz, e, musofir bo'lsa uch kecha kunduz masjid to'g'radi deb aytadilar. Nima dalillari bor? Keltiradilar. Va shu qavlihi inna tahorata sohibil uzri taharatun mu'tabaratun shar'an lianna as-saylan mulhaqun bil adam ala tara annahu yajuz ada'u as-salati biha fa hasala al-labsu ala taharatin kamila fa ulhiqat bi taharati al-asihha wa lana anna as-saylan mulhaqun bil adami fil waqt بدليل أن, بدليل أن طهارته تنتقض بالإجماع إذا خرج الوقت وإن لم يوجد الحدث فإذا مضى الوقت صار محدثا محدثا من الوقت من وقت السيلان والسيلان كان سابقا على لبس الخف ومقارنا له فتبين أن اللبس حصل لا على الطهارة بخلاف الفصل الأول لأن السيلان ثم وجد عقب اللبس فكان اللبس حاصلا على طهارة كاملة وأما شرائط جواز المسح فأنواع بعضها يرجع إلى الماسح وبعضها يرجع إلى الممسوح Xo'p. Demak, sohib uzr ham sog' odamdaqa mas tortadi dedilar Zupar. Dalillari shuki, sohib uzrda tahorati shariatda e'tiborli tahorat. Ya'ni uni tahorat deb hisoblanadi. E, chunki undan kelib turgan narsa, masalan, qon oqib turishligi oqmagan bilan baravar. Ko'rmaysizmiki, e, o'sha qon oqib tursa ham namoz o'qishi mumkin u. Demak, undan kelgan qon undan keyin betahoratlik hisobga o'tmayapti-da. Demak, buni tahorati e'tiborli ekan. Demak, e, undan kelib turgan qonni hisobga olmaymiz, tahorat bilan kiyibdi maqsadini deymiz. Sog' odamlar tahorati kabi bo'ladi. Demak, mast ham o'sha sog' odamlarning muddatida bo'ladi. Bu Imom Zufardi gapi. Biz, ya'ni uchta sohibimiz aytgan gaplari dalillari shuki, haqiqatan qonda oqib turishligi vaqti ichida yo'q hisoblanadi. Bir vaqt namozni vaqti 3 soat deb aytdik-ku misoli, yo 4 soat bo'lsin. O'sha vaqti ichida. undan keyin u qon oqishligi tahorat sindiradi. Mana hatto qon oqmasa ham sindiradi. Faqat o'sha vaqtda u sinmadi deb turiladi-da. Masalan, vaqt chiqishi bilan tahorat sinadi deymiz u. Garchi vaqt chiqqandan keyin masalan e, undan betahoratlik kelmagan bo'lsa ham. Vaqt chiqdi, peshin vaqti chiqdi, demak asr vaqti kirdi. Demak, shu peshin vaqti chiqqan vaqtida asrga Allohu akbar deb azon aytilishi bilan bu odam tahorat sinaveradi. O'sha vaqtida uni tahorat ketmasa ham. Demak, avvalgi qon kelishligi tahorat sinilar ekan, vaqti cho'zilib turilgan ekan. Demak, u to'la tahoratli emas edi Vaqt o'tishi bilan u betahorat bo'ladi. Qachondan boshlab? O'sha qon oqqan vaqtidan. Ya'ni avvaldan betahorat ekan. Faqat kasal uchun shariat unga yengillik bergan ekan. Senga bir vaqt namoz vaqtida tahorating ketsa ham ketmagan hisoblanadi. Xotirjam bo'ldi. Ha, endi mahsini kiyishga ham ulgurmay undan qon kelgan. yoki o'sha mast kiygan vaqtida qon kelgan. Ya'ni u qon kelmay turib, e, mastini kiyishga ulgurib qolgani yo'qda. Demak, ma'lum bo'ldiki, mastini kiyishlik betahorat vaqtda kiyibdi-da. Oddiy ko'z bilan qaraganda, masalan, bir odam sohibi uzr masu tasodifan shunaqa mastini kiyguncha tahorati ketsin, u maskini kiyishi mumkin emas, oyog'ini yuvish kerak, yangi tahorat qilib oyog'ini yuvish kerak. Bu odam ham uzrli bo'lgani uchun bunga tahorat qil demayapti, lekin tahorati yo'q buni. uzrli bo'lgani uchun unga tahorating bor deb hisoblanyapti o'sha bir vaqt namoz vaqtida. Haligi avvalgi faslda bo'lsa, ya'ni sohib uzr o'zi, lekin tahorat qilib massini kiyguncha undan uzr kelmay turibdi. Bu vaqtida qon oqishligi qachon bo'ldi? Masjid kiygandan keyin bo'ldi. Demak, e, uni massini kiyishligi komil tahoratga kelgan bo'ldi bu odam. Shuning uchun ham e, bu odam xuddi sog' odamlardaqa bir kecha kunduz va uch kecha kunduz mast tortaveradi. Bu sohib uzrlar ham har xil bo'ladi-da. Birovda doimiy, mana bularni hukmini tushundik. Birovda demak tahorat qilmas kiyvaguncha yetadigan e, bir e, o'sha uzri kelmay turadigan vaqt bo'lsa, o'sha odam demak men sohib uzrman, bir vaqt namozdan keyin masjidga yetish kerak demasdan sog' odam kabi bir kecha kunduz masx tortaveradi oyog'ini yuvmasdan. Musofir bo'lsa 3 kecha kunduz. Xo'p, endi masx joiz bo'lishligi, mahsimizga masx tortishligimiz joiz bo'lishligini navlari ko'p. Ba'zilari o'sha masx tortuvchiga bog'liq. Navlar masx tortuvchiga aloqador, ba'zilari masx qilinayotgan masihimizge aloqador. Ya'ni qanday odam masx tortishi mumkin? qanday oyoq kiyimga mos tortish mumkin? Shu haqida gap boradi endi. Bu juda muhim bu. أما الذي يرجع إلى الماسح أنواع أحدها أن يكون لابس, لابس الخفين على طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس ولا يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس ولا أن يكون على طهارة كاملة أصلا ورأسا وهذا مذهب أصحابنا وعند الشافعي يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس وبيان ذلك أن المحدث إذا غسل رجليه أولا ولبس خفيه ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث ثم أحدث جاز له أن يمسح على الخفين عندنا لوجود الشرط وهو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس وعند الشافعي لا يجوز لعدم الطهارة وقت اللبس لأن الترتيب عنده شرط فكان غسل رجلين مقدما على الأعضاء الأخر ملحقا بالعدم فلم توجد الطهارة وقت اللبس وكذلك لو توضأ فرتب ولكنه غسل إحدى رجليه ولبسه الخفة ثم غسل الأخرى ولبس الخفة قيل لا يجوز عنده وإن وجد الترتيب في هذه الصورة لكنه لم يوجد آه، لبس الخفين على طهارة كاملة وقت آه، على طهارة كاملة وقت لبسهما حتى لو نزع الخف الأول ثم لبسه جاز المسح لحصول اللبس على طهارة كاملة ولنا أن المسح شرع لمكان الحاجة والحاجة إلى المسح إنما تتحقق وقت الحدث بعد اللبس فأما عند الحدث قبل اللبس فلا حاجة لأنه يمكنه الغسل وكذا لا حاجة بعد اللبس قبل الحدث لأنه طاهر فكان الشرط كمال الطهارة بعد وقت الحدث بعد vaqtal hadas ba'dal labsi va qad ujid. Iboralarda sizlarning kitobingizda farq bo'lsa aytinglar. Vaqtal hadasdan avval ba'da yo'qmi? Bori ham bor, yo'g'i ham bor. Sizlarda keyin o'qidik-ku vaqtal hadas deb. biz aytinglar deganimiz butunlay boshqacha bo'lishi mumkin gap. O'sha boshqacha bo'lgan yerini aytinglar. U to'g'rilab ketilgan joyni ovora bo'lmaydi. Xo'p. Endi masx tortuvchiga qaytadigan tarafi, ya'ni qanday odam masx tortadi? Bu ham bir qancha nav. Biri buni biz o'tdik yuqorida, yana takroran aytyaptilar. O'sha masx tortadigan odam mahsullarini komil tahorat ustida kiygan bo'lishi kerak. Qachon kiygandan keyin tahoratsizlik vaqtida komil tahorat bo'lishi kerak. kiyayotgan vaqtida komil tahorat bo'lish shart emas. Bu juda bir e, nozik, ba'zan uchraydigan masala. yoki e, umuman e, komil tahorat bo'lish kerak degan gap emas bu. Bu bizi ashabimiz mazhabi, ya'ni bizning mazhab Abu Hanifa mazhablari. Imom Shofiy bo'lsa, yo'q kiyayotgan vaqtda komil tahorat bo'lish kerak dedilar. Bu nima degani bu? Buni bayon qilyaptilar. bir tahorati yo'q odam tahorat qilib oyog'ini yuvish kerakmidi? U tahorat qilmadida birinchi yil oyog'ini yuvdi. Ikki oyog'ini yuvdi. Masalan, deylik, rosa qahraton qishda chillada e, siz tashqariga chiqib tahorat qilishingiz kerak. Juda sovuq. Shuning uchun siz uyingizni ichida chilopchin bilan oyog'ingizni yuvgani yetadigan suv bor ekan. Shunda e, siz oyoqlaringizni yuvdingiz. mahsingizni kiyib oldingiz mahs kiyayotganingizda demak tahoratingiz noqis edi faqat oyoqni ilavdingiz boshqa a'zolar yana 3 ta farz bo'lgan yo'q keyin chiqib e, yuzingizni qo'lingizni va boshingizga mahs tortib boshqa farzlarini qilsangiz shu orada tahoratingiz sinmagan bo'lsa mahsingizni kiyganingizdan tortib berigi tashqarida yuzlaringiz yuvgunizcha o'rtada tarab sinmagan bo'lsa mana shu odam tahorat qilgan bo'ladi va haligi mahsusini ham tahorat bilan kiygan bo'ladi. O'rtada tahorat sinmagan bo'lsa. Keyin tahorat singandan keyin endi mas tortaveradi endi. Buni sababi mana shu biz tahoratda 4 ta farz bor deymiz, a? Yuzni yuvish, qo'lni yuvish, e, mas tortish, oyoqni yuvish yoki oyoqqa mas tortish. 4 ta farz bor. Imom Shofiiyda e, yana sanog'i ko'proq. Masalan, o'kishi tahoratni niyat qilish ham shart deydi. E, va tahoratda tartib shart deydi. O'sha Qur'onda qanday kelgan bo'lsa, o'shanday bo'lish kerak deb shart deydi. Biz imomlarimiz bu shart emas. Tahorat qilib yuvayotgan bo'lsangiz, demak siz e, o'sha tahorat qilganda yuviladigan joylarda yuvar ekansiz, niyatingizda tahorat qilaman degan gap bo'lmasa ham tahorat qilgan bo'laverasiz. yoki yuviladigan a'zolarni birini ikkinchisidan almashtirib yuvsangiz ham bo'laveradi deydi. Nimaga aytishligini endi bizga o'rgatadilar. O'zlari tushuntirib beradilar. Har holda biz bilan bizi mazhabimiz bilan u orasida shunday farq bor. Demak, bizda avval oyoqni yuvib, keyin yuzni, qo'lni yuvish ham mumkin, tartib farz emas. Gap shu haqda ketyapti. Demak, tahoratli bo'lishligi kerak e, oyog'ingiz kiyganingizda o'sha oyog'ingiz tahoratli bo'lishi kerak. Keyin tahoratingiz singuncha bu oyog'ingizni ham yuvib olsangiz, boshqa a'zolaringizni ham. Demak, siz tahoratli kiygan bo'laverasiz. Xo'p. demak, avval oyog'ini yuvib, massini kiyib, keyin tahoratini komil qilsa, o'rtada tahorat sinmasdan turib. Shundan keyin tahorat sinsa, bu odam uchun joiz ekan mahsullariga mahs tortishlik bizning mazhabimizda. Nimaga? shart topildi. Shart qaysi edi? O'sha tahorat singan vaqtida, mahsus kiyib tahorat singan vaqtida tahoratingiz to'la bo'lish kerak. Mahsini kiyayotganingizda tahoratingiz to'la bo'lmasa ham faqat oyog'ingizni yuvib turib kiysangiz ham bo'laveradi. Bu biz mazhab. Shofiy nazdida bo'lsa, e, o'sha mahsini kiyayotganda to'la tahoratli bo'lish kerak. Oyoqni yuvgani to'la emas-ku. Demak, bu odamniki o'tmaydi deyaptilar. Chunki u kishining nazdida aytib o'tdik, tartib shart. oyoq oxiri yuvilish kerak. Birinchi yuvsa u yuvganga o'tmay qoladi. Oyoqni boshqa a'zolardan avval yuvishlik yuvmagan bilan baravar. Yo'qqa hisoblanadi. Demak, kiyayotgan vaqtida bu odam betahorat ekan. Tushunarliga bu gap. Shofiyning gaplari bu. Shofiyning gaplarini yana davom ettirib bir qiziq holatda aytyaptilar. Endi bir odam tahorat qildi. Tartib bilan qildi. o'sha qanday buyurilgan bo'lsa, avval yuzini, keyin qo'llarini, keyin mast boshiga, keyin oyog'ini yuvdi, tartib bilan qildi-yu. Lekin bitta o'zgarish bo'ldi. Ikki oyog'idan bittasini yuvgandan keyin oyoqni yuvib turib, mastini kiyib oldi o'sha oyog'iga. Keyin ikkinchisini yuvib, e, ikkinchi mastini ham kiydi. Ikki uni yuvib mast kiyish kerakmidi? Yo'q, bittasini yuvib mast kiyib, keyin ikkinchisini yuvib yana unga ham mast kiydi. imom shofiy nima deydilar shunga desa bo'lmaydi der ekanlar bu yerda bu suratda tartib bo'ldi-yu oyoq oxiri yo'ldi yu nega bo'lmaydi desa lekin o'shu e, mahsullarni kiyayotgan vaqtida komil tahoratni ekovini kiyayotgan vaqtida komil tahorat ustiga kiyilmadi-da mahsullar hali bitta mahsulni yuvib kiyayotganda hali bitta oyog'ida tahorat yo'q edi-da gap shu yerda endi bitta oyog'ini yuvib massini kiydi keyin ikkinchi oyog'ini yuvib massini kiygandan keyin bo'lmay qolmasin deb avvalgi massini yechib e, yana kiyib olsa nima bo'ladi unda to'la oyog'ini toratli holda kiygan bo'ladimi desa shunda bo'laverar ekan mas tortsa bo'laverar ekan chunki unda komil tahoratni ustiga kiygan bo'lar ekan ya'ni birinchi oyoqni yuvib turib, maski kiyib olib turib, ikkinchi oyoqni keyin yuvib maski kiyishlikda haligi bitta oyoq betahorat vaqtda kiygan degan xavf bormidi? O'shuncha avvalgi kiygan maskini yechib qaytib kiyib olsa, endi ikkov e, ikkovi mahsi ham to'la tahoratli vaqtda kiygan hisoblanib, unga masxolsa bo'ladi. Bu Shofiining gaplari bu. Biz nima dedik? Oyoqni o'zini yuvib turmaslik, keyin tahorat qilsa bo'laveradi. Ta o'rtada tahorat sinmasa bo'ldi dedik dalilimiz. Masx o'zi e, nima uchun shariat qilindi? Nima uchun shariatimizda masxga ruxsat berildi? Ehtiyoj borligi uchun. Shunga muhtoj inson. Sovuqda qiynaladi, yo yechib kiyishga qiynaladi. Shuning uchun masx tortishga ruxsat berildi. Masx qilishga, oyog'ingizga mahsingizga masx tortishga qachon muhtoj bo'lasiz? U tahorat singan vaqtda muhtoj bo'ladi. Kiyayotgan vaqtida emas. Kiyib bo'lib keyin tahorat singanda endi bu odam mast muhtoj bo'ladi. Ha, endi kiymay turib tahorat sinsa nima bo'ladi? Unda siz mast tortishga hojatingiz yo'q, oyog'ingizni yuvib olasiz tahorat qilib. Ha, kiymay turganda. Shuningdek, e, mahsini tahorat qilib kiydiz, kiygandan keyin hali tahorat singmay turib, u mahsizga mahs tortishga hojatingiz yo'q. Chunki toratingiz borda. Qachon siz mahs topishga hojatingiz bo'ladi? Tahoratli mahsini kiyib, keyin tahorat sinib, yangi tahorat qilish kerak bo'lganda endi mahs topish Hojatingiz bo'ladi. U kiyishingizga muhtoj emassiz. Chunki yuvib kiydingizmi siz tozasiz hali, tahoratlisiz. Demak, shart siz mahs tortishingiz durust bo'lishi uchun nima shart ekan? Tahorat komil bo'lish kerak. Qachon? tahorat singan vaqtida. Masjidga kelib tahoratingiz singaningizda siz to'la tahoratli bo'lish kerak. bu shart topildi. Ya'ni avvalgi aytgan misolimizda, birinchi oyog'ini yuvdi, masjidini kiydi, keyin o'rtada tahorat sinmasdan turib boshqa a'zolarini yuvdi, keyin tahorat sinsa, tahorat singanda endi bu odam tahorat tolaydi edi-da. Shuning uchun mast bo'ladi. bu ham haligi erinchon mullavachalarda masalalardan da shu sovuq deb shu oyoqni yuvib olib chiqishlik nimasini qilib yo erinchoq bo'lmasa ham o'zi bir odamda bir zaiflik bo'lishi mumkin keksalikdanmi e, keksa odamlarda shu ish bo'lishi mumkin oyog'ini e, massini kiyib olib chiqib qolgan e, a'zolarni keyin yuvsa ular uchun e, keksa odamlar uchun bu ham yordam. Shariatimizda, bizning mazhabimizda mana shunga ijozat bor ekan. Faqat hali oyoq yuvgan bilan keyingi a'zolar yuvish o'rtasida tahorat singan bo'lsa, unda oyoqni boshqa yuvadi. Tahorat sinmay, boshqa a'zolarni ham yuvib ulgurib, keyin tahorat sinsa, endi mas tortaveradi. ولو لبس خفيه وهو محدث ثم توضأ وخاض الماء حتى أصاب الماء رجليه في داخل الخف ثم أحدث جاز له المسح عندنا لوجود الشرط وهو كمال الطهارة عند الحدث بعد اللبس ولا يجوز عنده لعدم الشرط وهو كمال الطهارة عند اللبس ولو لبس خفيه وهو محدث ثم أحدث قبل أن يتم الوضوء ثم أتم الوضوء لا يجوز المسح بالإجماع أما عندنا فلانعدام الطهارة وقت الحدث بعد اللبس وأما عنده فلانعدامها عند اللبس ولو أراد الطاهر أن يبوله Xo'p, bu yergacha bir aytaylik. Walau labisa khuffayhi wa huwa muhlis. Bir odam tahorat yo'q vaqtida emasini kiyib oldi. Oyog'ini ham yuvmadi, tahorat yo'q vaqtda masini kiydi. Mana shu ibora sizlarda bormi, yo'qmi? Xo'p. So'ngra tahorat qildi. Betahorat masini kiyib olib, tahorat qilib turib, Keyin suvga tushdi. Suvga sho'mg'ida yo suvni kechib ariqqa tushib ketdi mahsi bilan. Hali mahsining ichiga suv kirib, suv oyoqlariga ham yetdi. Mahsining ichidagi oyoq yuvilib qoldi. To'lib ketdi. Shilqillab suv bo'lib ketdi. Butun oyoq yuvildi. Tahorat qilgan, ammo tahorat qachon qildi? Mahsini kiyib olib qildi. oyog'ini yuvmadi. demak suvga tushib mahsini ichiga tushgan suv bilan oyoq yuvilib qoldi shundan keyin tahorat sindi bu odam tahorat qilish kerak-ku shunda nima qiladi yangi mahsini yechib oyog'ini yuvadimi desa yo'q bu odam mask tortsa bo'ladi oyoq yuvilib qolgan shart topildi ya'ni tahorat singan vaqtda bu odam tahorat to'laydi ya'ni kirgan suv u mahsini ichida aylanni ham yuvib qo'ygan demak bu odam mast tortsa bo'laveradi bu ishni birov qilmaydi. Farazan bo'lib qolsa shu. Hmm, mana shunda masala mazhabimizda bo'laveradi degan ijozat bor ekan. Fiqh kitoblarini e, juda qiymatli jihatlaridan biri mana shu hayotda bir marta uchraydigan, ehtimol umuman uchramaydigan masala ham bir odamning hayotida uchramasligi ham mumkin bo'lgan masalaga ham javob borda. Javob bo'lsa, demak, buni ham qilish kerak ekan degan gap chiqmaydi. balki umuman qilmaydigan ishlar. Lekin tarazdan shunday bo'lsa, shariat bunga ham javob beradi. Shariatimizning komilligi shunday. Allohning shariatini har bir e, savolimizga to'la javob berishi u odam tuzgan qonun unaqa javob bera olmaydi. Allohning qonuni mana shunday. Bu holatga ham juda kam, ehtimol hech kim hayotda bo'lmaydigan masala, shunga ham mana javob aytildi. Ammo Imom Shofiy E, joiz emas. Bu odam oyog'ini yuvish kerak keyingi tahoratida, massorsa bo'lmaydi dedi. Nimaga desa, mahsini kiyayotganda betahorat edi. U odam komil tahorat bilan kiyish kerak deb aytuvdi-da. Unday bo'lmagan uchun endi massorsa bo'lmaydi dedi. Endi bir odam mahsillarini betahorat vaqtda kiydi. Tahoratsizlar mas kiyib oldi. Keyin tahorati sindi, tahoratini komil qilmay turib. Ya'ni haligi narigi yuz qo'llarini yuvmasdan turib o'rtada tahorat sindi. Buni aytdi-ku. Keyin bu odam mast bo'lmaydi. Bunga hamma ittifoq qiladi. Chunki e, u oyog'ini yuvmasdan kiygandan keyin u yog'idagi e, boshqa tahoratlarini ham komil e, nima qilish kerak edi boshqa a'zolarini yuvish kerak edi endi oyog'ini yuvmay kiygan bo'lsa oyog'i haligi suvga tushganda ho'l bo'lsa ham o'rtada tahorat sinsa, boshqa a'zolarini keyin yuvsa, bu odam albatta mas olmaydi, oyog'ini to'la yuvish kerak. Bizda bo'lmaydi deganimiz sababi bizim mazhabimizda. Shu tahorat singan vaqtida un tahorat komil emas edi. Ya'ni bitta oyog'i yuvilgan bo'lsa, boshqa a'zolar yuvilmagan edi yo boshqa a'zolar yuvilgan bo'lsa, oyog'i yuvilmagan edi. Demak, tahorat singan vaqtda tahorat komil bo'lmasa, bu odam mas olmaydi. Imom Shofiy ham bo'lmaydi deydi. Bizga qo'shiladi shu masalada. Çünkü kiyayotgan vaqtda u odam tahorat komil emas edi. Mana bu masalada demak Imom Shofiy bilan ittifoqimiz bor ekan. ولو أراد الطاهر عَنْ يبول فلبس خفيه ثم بال جاز له عَنْ يمسح جاز له المسح لأنه على تَحَارَةٍ كَامِلَ وقت الحدث بعد اللبس وسئل أبو حنيفة عن هذا فقال لا يفعله إلا فقه ولو لبس خفيه على طهارة التيمم ثم وجد الماء نزع خفيه لأنه صار محدثا بالحدث السابق على التيمم إذ رؤية الماء لا تعقل حدثا إلا أنه امتنع ظهور حكمه إلى وقت وجود الماء فعند وجوده ظهر حكمه في القدمين فلو جوزنا المسح لجعلنا الخف رافعا للحدث وهذا لا يجوز خب bir tahoratli odam birov tahorat qildi, oyog'ini ham yuvdi. Keyin tahorat ushatmoqchi bo'ldi, zahar tang qildi. Shunda mahsi yo'q edi. Tahorat ushatishdan avval mahsini kiyib olib, keyin tahorat ushatdi. Bu ish joiz, mas tortaveradi keyin. Chunki u E, tahorat tushatganda mas kiygan holida edi. O'zi mas kiymay yuruvdi. Keyin hozir tahorat tushatsam, yangi tahorat qilsam, oyog'imni yuvishga majbur bo'lmaydi. Tahoratli holda masini kiyib olib, keyin tahorat sindirdida. E, demak bu odam e, kiyib, masini kiygandan keyin tahorat singan vaqtida komil tahoratli edi. Bu endi bunday qaraganda erinchoqlikda bu. O'zi mas kiymay yuradida, faqat Oyoq yuvishga erinib, tahorat sindirishdan avval maski olyapti. Bu qanaqa ekin deb Abu Hanifadan so'ralganda bu ishni faqat mullavatcha qiladi degan ekanlar. La <laughs> yafaluhu illa faqih. Mullavatchaning faqih bo'lsa agar, ya'ni fiqhni biladigan mulla qiladi buni debdilar. ya'ni o'zini qiynamaslik shariatimizda ijozat bo'lgan ijozatdan foydalanish degani bu deb ruxsat beribdilar ya'ni. Xo'p. agar mahsullarini tayammum tahorati bilan kiygan bo'lsa, ya'ni tayammum qildi, mas kiyib oldi. Keyin suv kelib qoldi. Ma'lumki suv bo'lmasa tayammum qilinardi-da. Suv topilib qoldi. Nima bo'ladi? Albatta masni yechib, e, ya'ni tahoratligini men deb boshqa tahorat qilib masjiga mas tortib ko'rmaydi, chunki u yuvib kiymaganda. Masni yechadi. ayağını yuvadı ya'ni. Chunki bu odam tahorati singan u e, tayammum qilishdan avval singan tahorat bilan sinishlik bilan singan. Ya'ni u tahorat tayammumni nimaga qildi? Tahorat uchun qildi. Demak, avval tahorati O şey da O'sha taharatlı betahoratligi bor uni. Faqat tayammum suv yo'q vakti ishlab turibdi endi. Chunki bir yerda gap e, suv kip kasa qanday tahorat sinadi degan savol bo'lishi mumkin-da. suvni ko'rib qolsangiz tahorat sinadi degan masala yo'qda. Aql olmaydi uni. Suvni ko'rishlik tahorat sindiradi degan gapda aql olmaydi o'zi. Unday emas. Lekin tayammum qilish uchun mana shunday. E, masalan, tahorat sindiradigan narsalar yel kelsa, qon kelsa, uxlab qolsa deganlar orasida suvni ko'rsangiz degan gap yo'qda. U tahorat sindiradigan narsa emas. Lekin uni tahorati avval singan, haligi tayammum qilmasdan turib betahorat uchun u tayammum qilgan, hali suv topilmaganida. E, faqat uni tahorati singanlik yuzaga chiqmay turgan. To suv topilmaguncha tahorat singani yuzaga chiqmay tayammum o'zi kifoya qilib turganda. Endi suv topilgandan keyin o'sha tahorat singanda hukmi zohir bo'ladi. Ikki oyoqda, demak ikki oyoqni yuvish kerak bo'ladi, ya'ni tahoratni to'la qilish kerak. Tahorat to'la qilib oyoqlarga mas tortib olsa bo'lmaydi. Agar biz e, tahoratni to'la qilsin u maqsadlariga mas tortib olsin, suv topgan, tayammum qilgan odam desak, unda e, haligi maqsadimiz betahoratlikni to'sadigan emas, balki betahoratlikni ketkizadiganga aylanib qoladi. Unday emas-da. Biz yuqorida ham aytdik bu gapni. Bu durust emas. ولو لبس خفيه على طهارة نبيذ التمر ثم أحدث فإن لم يجد ماء مطلقا توضأ بنبيذ التمر ومسح على خفيه لأنه طهور مطلق حال عدم الماء عند أبي حنيفة وإن وجد ماء مطلقا نزع خفيه وتوضع وغسل قدميه لأنه آه، لبس بطهور ليس بطهور عند وجود الماء المطلق وكذلك لو توضع بسؤر الحمار وتيمم ولبس خفيه ثم أحدث ولو توضأ بسؤر الحمار ولبس خفيه ولم يتيمم حتى أحدث جاز له أن يتوضأ بسؤر الحمار ويمسح على خفيه ثم يتيمم ويصلي لأن سؤر الحمار إن كان طهورا فالتيمم فضل وإن كان الطهور هو التراب فالقدم لا حظ لها من التيمم endi birov mahsini kiyar ekan suv yo'q ekan xurmoni suvi bor ekan nabiz tamir deyiladi ya'ni e, xurmoni qo'p qo'yilsa vaqt o'tishi bilan undan suv chiqib ajralib ana shu suv nabiz tamir shunaqa suv bor ekan tayammum qilmayu shu e, xurmoni so'li bilan tahorat qilay deb shunaqa qilib tahorat qilgan bo'lsa xurmo, ko'p xurmo bir bochkada bo'lsa, misol, o'shundan ancha suv chiqadi, demak undan tahorat qilib oldi. Oyoqlarini ham yuvdi. Keyin massini kiydi, keyin tahorat sindi. Endi mutlaq suvni, ya'ni oddiy suvni topmas ekan, e, yana u odam navbatdagi tahoratini ham o'sha xurmo suvi bilan tahorat qilsa bo'laveradi. Va o'sha xurmo suvi bilan mass ham bo'laveradi. Suvni o'rniga o'tyapti. Chunki Imom Abu Hanifa nazdida xurmoni so'li e, suv yo'q vaqtida to'la suv hukmida bo'ladi. Mutlaq suv hukmida bo'ladi. Endi o'sha xurmo suv bilan taratgandan keyin toza to'la mutlaq suvni topib qolsa, unda e, tarat qilib oyog'ini boshqa yuvadi, mahsulotni yechadi. E, chunki u suv bor vaqtida xurmoni suvi suvlikka o'tmay qoladi. Toza qiluvchi bo'lmay qoladi. Tahur degani ya'ni e, toza qiluvchilik xususiyati yo'q. O'zi toza narsa bor. Bir toza qiluvchi narsa bor. Masalan, suv o'zi ham toza, ham kirni, najasni ham toza qiluvchi xususiyati bor. Tahur degani shu. E, suv yo'q yerda tuproq ham shunaqa. Toza qiluvchi xususiyati bor. Ya'ni tayammum qilsangiz, siz junub bo'lganmisiz yo betahoratmisiz, sizga g'usul yo tahorat o'rniga o'tadi qachon? Suv yo'q vaqtida. tuproq ham toza qiluvchi. Suv bo'lsa har vaqt toza qiluvchi. Suv bo'lmaganda o'sha suvga o'xshagan suyuqlik bo'lsa, misoli xurmoni so'li, bu ham toza qiluvchi bo'ladi. Haqiqiy toza qiluvchi bo'lgan suv bo'lganda ular toza qiluvchi bo'lmay qoladi endi. Demak, bu odam haqiqiy suvni ko'rganda xurmo suv bilan tahoratgan odam yangi tahorat qilib oyoqlarini yuvib to'la tahorat qiladi. Xo'p. Shunga o'xshagan boshqa bir masala. birov eşeğini qoldig'i bilan tog'ratgan bo'lsa, ya'ni bir chelakdan bir paqirdan eshak suv ichdi, yarmi qoldi, shunda tahorat qildingiz. Bu bo'lishi mümkün ha, Daladashda bo'lishi mumkin, boshqa suv yo'q, ammo shu suv bor. Ha, demak bir odam o'sha eshakdan qolgan qoldiq suv bilan tahorat qilib, bu eshak degan e, harom göşe harom hayvon bo'lgani uchun ana shuni qoldig'i nima bo'ladi degan masala borda. Mashkukun fih deyiladi. Ya'ni uni qoldig'i tozami, najasmi desa shubha bor deyiladi. Ana shubhali suv demak u suv. Ashi suv boru shunda tahorat qildi birodar. Keyin endi bu shubhaligida deb turib qo'shimcha tayammum ham qilib oldi. Tahorat qildi va tayammum ham qildi. Bu ruxsat shunday qilinadi o'zi. Tayammum ham qilib turib keyin mahsalarini kiydi. eshay içip qolgan suvda tahorat qildi va tayammum qildi keyin mahsulani kiydi keyin taharat sindi qayerda lam yatayammanmi keyingisi u وكذلك لو توضأ بسؤل الحمار وتيمم لم يتيمم keyingisi Xo'p, demak, birov o'sha qoldi, eshak qoldi bilan tahorat qildi va tayammum qildi va mahsullarini kiydi, keyin taharat sindi. Buni ham hukmi shu deydilar. Ya'ni e, toza suv topilganda bu odam tahorat qilib oyoqlarini qayta yuvadi. Endi bir odam o'sha eshakdan qolgan suv bilan tahorat qildi. Mahsullarini kiydi, ammo tayammum qilmadi. Mana bu aytilgan masala. Tahorat singuncha tayammum qilmadi. Hali tahoratni o'ziga kifoyalandi. Mana shu odam uchun joiz bo'ladi o'sha eshakdan qolgan suv bilan qilgan tahorati va yana o'sha qoldiq suv bilan tahorat qilsa bo'laveradi, o'rtada tayammum qilmagan bo'lsa. Va mahsullarga mahs tortaveradi. Mahsiga mahs tortgandan keyin endi tayammum qilib namozini o'qiveradi. Avval tayammum qilmoqda haligi oyog'ini yuvgan vaqtida, o'sha eshakdan qo'ygan suv bilan. U bilan tahorat qilib, oyog'ini e, yuvib, mahsini kiyib olgan edi, tayammum qilmagan edi. Keyin tahorat singandan keyin yana o'sha eshakdan qo'ygan suv bilan tahorat qildi. endi bu odam tayammum qilib namozini o'qisin deyapti. Nimaga desa, eshakdan qolgan suv agar toza deb hisoblansa, toza qiluvchi deb. Unda keyingi tayammum fazil bo'lib, ya'ni ortiqcha bo'lib, balki o'sha tahoratni bir bezab turadigan narsa bo'ladi. Tahorat o'sha bilan bo'lganu tayammum qo'shimchagina narsa bo'ladi. Agar e, u suv toza qiluvchi bo'lmay, keyingi tayammum qilgan tuprog'imiz toza qiluvchi bo'lsa, bunda ham mas tortaveradi deyapmiz u. Nimaga desa, chunki oyoq yuviladigan oyoq tayammumdan nasibasi yo'qdir. Ya'ni tayammum qilganda odam nima qiladi? Yuzini va qo'lini, oyog'ini tayammum qilmaydi, shuning uchun mastar to'radi, deyapti. Hali tahorat singandan keyin. ولو توضأ ومسح على جبائر قدميه ولبس خفيه ثم أحدث أو كانت إحدى رجليه صحيحة فغسلها ومسح على جبائر الأخرى ولبس خفيه ثم أحدث فإن لم يكن برئ الجرح مسح على الخفين لأن المسح على الجبائر كالغسل لما تحتها فحصل لبس الخفين على طهارة كاملة كما لو أدخلهما مغسولتين حقيقة في الخف وإن كان برئ الجرح نزع خفيه لأنه صار محدثا بالحدث السابق فظهر أن اللبس حصل على طهارة وعلى هذا الأصل مسائل في الزيادات خب bir odam tahorat qildi va oyog'idagi yaralarga masx tortdi. Bir odam oyoqlarida yarasi bor ekan, yuvolmas ekan. qog'oz yopishtirib qo'ygan ekan, yo baylab olgan ekan. Demak, o'sha oyog'iga masx tortdi, ikki oyog'iga. Undan keyin mahsisini kiyib oldi. Oyog'ini yuvmay, yarani ustidagi lataga masx tortib turib, mahs kiydi. Keyin tahorat sindi. Bu bitta masala. yoki ikkita oyog'idan biri sog' ekan, uni yuvdi. Boshqa oyog'ini yarasi bor ekan, unga o'sha yarani ustidagi lataga yo qog'ozga masx tortdi va mahsisini kiydi. demak yo ikki oyog'ida yaraga mas tortdi yo bitta oyog'ida yaraga mas tortdi bitta oyog'ini yuvdi massin kiygandan keyin torati sindi endi agar o'sha oyog'i tuzalib qolmagan bo'lsa da hali yara ya'ni o'zi massini ichida tuzuk bo'lib qolib e, yopishtirgan qog'ozi ham chiqib ketib quruq bo'lib turgan bo'lsa unday bo'lmagan bo'lsa hali yopishib o'sha yara turgan bo'lsa demak ustidan kiygan mahsiga orada taharat ki yanda. Chunki o'sha yara ustidagi e, to'sib turgan narsalarga latta yo qog'ozga masx tortishlik xuddi o'sha lattani ostidagi narsani oyoqni yuvish bilan barobar yo qo'l bo'lsin uni yuvgan hisoblanadi masx tortishingiz demak unda ikki oyog'ingizdagi yarangizga masx tortib turib masx kiysiz go'yo ikki oyog'ingizni yuvib turib masx kiygan bo'lasiz ekanda e, to'la tahorat qilgan bo'lasiz ekan Xo'p. Endi agar mahsning ichidagi siz haligi mahs tortib yarali joyizga mahsingizni kiyib oldingiz ku O'sha yeringiz tuzalib qolsa, unda albatta mahsingizni yechib, endi oyoqni yuvish kerak. Ya'ni o'sha qog'oz chiqib ketdi, siz sezasiz, tuzalib qoldi, qurib qoldi. Chunki bu odam tahoratsiz hisoblanadi avvalgi bir tahoratlik bilan. Ya'ni e, tahorat o'sha oyog'i tuzalishi bilan u odamga betahoratli yetgan. O'shaning uchun bu odam mahsini yechib oyog'ini yuvsin. Ma'lum bo'ldiki, e, kiyishlik betahoratlikni ustiga kiyibdi. Hali tuzalgan yarani yuvmasdan mas tortibla kiyib olgandan keyin betahoratlikni ustiga kiyipti. E, yana o'sha mas tortuvchi odamni qanday odam mas mümkün mumkin degan savolga javoblar qilyapmiz. E, Ziyodat asarida masalalarim mana shu hozirgi aytgan qoidaga asoslanar ekan ana o'shalardan aytyaptilar va min ha an yakuna al hadas khafifan fa in kana ghalidan wa huwa al janaba fala yajuzu fiha al masl lima ruya an safwan Safwan ibn al بن al المرادي annahu قال kana ya'muruna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha kunna safran alla ألا khifafana thalathata ayyam wa layaliha la an janabah لكن من غائط أو بول أو نوم ولأن الجواز في الحدث الخفيف لدفع الحرج لأنه يتكرر ويغلب وجوده فيلحقه الجرح والمشقة في نزع الخف فلا في في فيلحقه الحرج أه؟ آه والمشقة في نزع الخف والجنابة لا يغلب وجودها فلا يلحقه الحرج في النزع آه، أنا أشي مسألة لردن بره Qanday odam mas mumkin masjiga desa, betahorat odam tahorat qilganda mas mumkin. Junub odam mas bo'lmaydi, deyaptilar-da. Ya'ni betahoratlikni yengili betahoratlik. Kattasi junublik. Bu yengiliga bu mas masalasi. Agar junub bo'ladigan bo'lsa, unda albatta u yuvish kerak. Safon bin Assol Murodiy degan sahoba roziyallohu anhu aytadilar-ki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam safarda vaqtimizga bizga buyurardilarki, mahsillarimizni 3 kecha geçmezlik ki. Ya'ni ruxsat berardilar. Ammo junublikdan emas. Agar o'rtada shu 3 kecha gündüz ichida junub bo'lib bir bir inson uni yechib gereği kerak Belki Balki o'sha katta hojatdan yo bavldan yo uyqudan ya'ni shu narsalar bilan onu da unda e, mast tortaveringlar uch kecha kunduz dedilar junub bo'lsanglar yuvinglar dedilar ya'ni butun yuvish bilan birga butun badanni yuvish bilan birga oyoqni yuvish kerak nimaga desa bu aql ham oladi yengil tahoratsizlikda mast tortishlik dafi haraj uchun qiynalmasligimiz uchun odatda tahorat sinib turadi kunda ehtimol 5 mahal tahorat qilishingiz kerak 5 mahal masjidga chiqib kiyishlikda qiyinchilik borda ammo junublik doim bo'lmaydi, demak, yechib to'la yuvishlikda bu odam uchun qiyinchilik yo'q. ya'ni tahorat qiluvchi, usul qiluvchi uchun. Hmm. وأما الذي يرجع إلى الممسوح فمنها أن يكون خفا يستر الكعبين لأن الشرع ورد بالمسح على الخفين وما يستر الكعبين ينطلق عليه اسم الخف وكذا ما يستر الكعبين من الجلد مما سوى الخف كالمكعب الكبير والميسم لأنه في معنى الخف endi mas qilinadigan narsalar qanday bo'lishi kerak? Bu to'g'rida gap ketadi. Mas qiluvchilar haqida gapirdik. Mas qiladigan oyoq kiyimlarimiz qanday bo'lishi kerak? Birinchidan o'sha oyoq kiyimimiz, mahsimiz oshiqni bekitgan bo'lishi kerak. Chunki shariatda, shariatimiz o'sha E, mahsillarga mahsil tortishlik bilan vorid bo'ldi. Mahsillar bu oshiq yu bekitadigan. Hamma narsani mahsil deyveramiz. Oshiqingizni bekitib turadigan narsani xuf deydi arabchada. E, boshqa terilardan qilingan biz o'rgangan maqsidan boshqa oyoq kiyimlar, mukaabil kabir o'sha katta e, batinkalar, misam etik degani, qattiq tagi qattiq oyoq kiyim. Bular ham maqsini hukmida bo'lgani uchun ularga ham maqsad tortilaveradi. Demak, nimaki oyoq kiyimimiz teridan bo'lib, oshiqimizni bekitib turadigan bo'lsa, shu oyoq kiyimga tahorat singani yuvish o'rniga oyoqni maqsad tortsak bo'ladi. وأما المسح على الجوربين فإن كان مجلدين أو منعلين يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين فإن كان رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع وإن كان ثخينين لا يجوز عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف محمد يجوز وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره وذلك أنه مسح على جوربه في مرضه ثم قال لعواده فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه ha أين endi qiziq masalalar chiqyapti paypoqqa masxotsa bo'ladimi degan savolimizga javob berilyapti. Paypoqlarga mas tortishlik agar paypoqlar ustidan e, teri bilan qoplangan bo'lsa yo tagida charm bilan qoplangan bo'lsa mas tortsa bo'ladi bexilof. Bizning asoblarimiz, mazhabimiz rahbarlari bunday paypoqqa mas tortsa bo'ladi. Endi u teri bilan qoplansa, biz uni paypoq demaymiz, massi deymiz-da uni biz. Tagi terilangan bo'lsa, tagini teri qilib, ya'ni e, kalish kiymay yurib ketaveradigan bo'lish kerak. Paypoqni o'zi bilan yura olmaysiz. Mahsini o'zi bilan yursangiz bo'laveradi. Endi agar e, o'shunaqa teri bilan qoplanmagan bo'lsa, tagi ham teri bo'lmaydigan bo'lsa, Endi bu bu e, paypoq yupqa bo'lsa, e, suvni emib oladigan darajada yupqa bo'lsa, siz mast oyog'ingizga nima o'tadigan darajada. Hozirgi hamma paypoq shunaqa. Unda e, imomlarimiz bil ittifoq, balki boshqa mazhab imomlari ham hammasi e, bunga mast tortib bo'lmaydi deydi. yo oddiy paypoqqa mast bo'lmaydi. Endi agar qalin bo'lsa, qalinu lekin tagi charimlanmagan. Imom Azam Abu Hanifa qalin paypoqqa emas bo'lmaydi dedi. Abu Yusuf bilan Muhammad bo'laveradi E, yana Abu Hanifadan ham rivoyat bor ekanki, u kishi umrlarining oxirida shogirdlarining gapiga qaytib, qalin paypoq bo'lsa, endi bu qalin paypoq haligi jo'rob degan so'z o'zi tojiklarda bor. Qalin bo'ladi. E, bir santimetrga yaqin qalinlikda bo'ladi o'sha haqida ketyapti gap biz oddiy jun paypoq haqida ketmayapti qalin paypoq deganda ana o'shanday paypoqqa masofa bo'lmaydi dedilar shogirdlar bo'laveradi deyishdi va imom azam ham bo'laveradiga kelgan ekanlar ularni oxirida e, bu kishi kasal vaqtlarida umrlarining oxirida oxir vaqtlarida bir kasal bo'lganlarida tahorat qilib paypoqlarga mas tortdilar javrablariga jo'rob deyiladi bora unaqa so'z ishlaydi tushunamiz jo'rob deb aytyapti bu yerda keyin ko'rgani kirgan odamlarga aytdilar-ki, odamlarni shundan qaytarardim endi o'zim shu ishni qildim ya'ni mast tortmanglar dedi mana mast tortdim mana shu gapni e, dalil qilishib odamlar mana imom azam ham gapiga qaytdi deydi lekin bu kasal edilar-ku o'kishi. boshqa e, yoki o'sha e, paypoqlarini ham bir tagida charim bo'lishi mumkin yo charim bo'lmay jo'rab bo'lsa ham oddiy kasallik holida degan gap borku har holda e, paypoqqa mast otish durust emas hukm shu chiqyapti biz kiyadigan odatda emas paypoqlar hammasi nam tegsa ichiga oladi ana shuni e, raqiq der ekan ya'ni yupqa degan tushuncha bu bu paypoqqa mast bo'lmaydi bu bizni mazhabimizda va inda shofiiy لا يجوز المسح على الجوارب وإن كانت منعلة إلا إذا كانت مجلدة إلى الكعبين Shofiy nazdida bo'lsa, o'sha jo'roblar, shunaqa qalin paypoqlar tagida charim qo'yilgan bo'lsa ham mastorti bo'lmas ekan. Ha. Magar oshiqqacha charim bo'lsa, oshiqda ham bekitib turadigan charim bilan charimlangan bo'lsa, o'shanda mastortsa bo'ladi. Mana bu kishi yana ham ehtiyot masalani aytdilar. Endi o'sha qalin jo'robga mastortsa bo'ladi dedi Abu Yusuf bilan Muhammad. Dalillari احتج أبو يوسف ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين Abu Yusuf Muhammad hujjat keltiryaptilar Mughirat ibn Shu'bani hadislariniki. Payg'ambar alayhisalom tahorat qildilar va javroblariga masx tortdilar deb Mughirat ibn Shu'ba roziyallohu anhu sahobai kirom e, hadis rivoyat qildilar. payg'ambarimiz jo'rablariga maslab kelganlariga hadis bor ekan ولأن الجواز في الخف لدفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع وهذا المعنى موجود في الجورب بخ... في الجورب بخلاف اللفافة والمكعب لأنه لا مشقة في نزعهما آه. undan tashqari mahsalarga masshobchilik nima uchun joiz deyapmiz Xarajni daf qilish uchun ya'ni mashaqqatni ketkazish uchun yechgan yetishlik mashaqqati borda bu ma'no mavjuddir javrobda o'sha javrob juda qiyin yechilar ekan qalin bo'lgani uchun ammo o'ragan paytava bo'lsa lifofa yo mukaab bu o'sha batinka deganga to'g'ri keladi ya'ni iplari bor yechish oson bunday ipini nima qilsangiz oson yechiladigan bo'lsa bunda e, uni yetishlikni qiyinchiligi yo'q. Ularda oyoqda yurgan yaxshi deydi. Mana shu masaladan kelib chiqib ayrim ulamolar o'sha yengil yetiladigan maqsadlarga mastorti bo'lmaydi degan gapni shu yerdan oladilar. Lekin umuman charm oyoq kiyimda yurish mumkin ekan, u oyoq kiyimingiz oshig'ingiz bekitib turar ekan, shunga mastortsiz bo'laradi tahoratsizlikda. Abu Hanifa jawrobga ham mastorti bo'lmaydi dedilar. paypoqqa bo'lmaydi dedilar أن جواز المس على الخفين ثبت نصا بخلاف القياس فكل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليه وإمكان قطع السفر به يلحق به وما لا فلا ومعلوم أن غير المجلد والمنعل من الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى فتعذر الإلحاق على أن شرع المسح إن ثبت للترفيه لكن الحاجة إلى الترفيه يغلب لبسه شنو فيما يغلب لبسه ولبس الجوارب مما لا يغلبه فلا حاجة فيها إلى الترفيه فبقي أصل الواجب بالكتاب وهو غسل الرجلين وأما الحديث فيحتمل أنهما كانا مجلدين أو منعلين وبه نقول ولا عموم له لأنه حكاية حال ألا ترى أنه لم يتناول الرقيق من الجوارب أبو حنيفة فيبقى masrot bo'lmaydi دليل dalillari mahsilarga masx tortishlik mumkin degan gap bu hujjat bilan sobit bo'ldi. Qiyos bilan emas. Ya'ni aqlimiz bilan masx tortish kerak deganimiz yo'q. Aqlni bu yerda birinchi o'ringa qo'ymaymiz. Balki bizga masx tortishlikka Alloh taoloning rasuli masx tortinglar deb o'zlari masx tortib shar'iy hujjat bilan masx tortishlik joiz bo'ldi. Demak, <clears throat> o'sha mahsini ma'nosidagi hamma narsa nimada masalan e, doim kiyib yurishlikda o'sha bilan safarga ham chiqish mumkin kalish kiymasdan kavush kiymasdan mahsini o'zi bilan bemalol yurish mumkin-da charm bo'lgandan keyin shunga o'xshagan nimaki oyoq kiyimimiz oshig'imiz bekitib tursa va o'sha bilan safarga ham chiqish mumkin bo'lsa ustidan bir narsa kiymasdan bu mahsi hisoblanaveradi agar unday bo'lmasa o'zi bilan yer bosib yurishi mumkin bo'lmaydigan narsa buni mahsul bo'lmaydi mahsulga qo'sha olmaymiz demak u yemas ham torta olmaymiz ma'lumki o'sha paypoqlardan teri bilan qoplanmagani tagiga teri charm qoplanmagani e, bu bu ma'noda mahsulga o'xshamaydi. ya'ni ular bilan yurib bo'lmaydi demak buni mahsulga qo'shib yuborish mumkin emas endi masxni sharh qilishlik ya'ni bizga shariatimiz masdor to'g'rilar deyishligi nima uchun qulaylik uchun bizga yengil uchun bo'ldimi yengillik uchun oyoqlarni har safar yuvmasdan mas tortishinglar mumkin deb aytdi lekin o'sha yengillik qaysi narsalarda desa ko'p kiyiladigan narsalarda odatda ko'p kiyib yuradigan oyoq kiyimlarda u jo'rob odatda ko'p kiyib yuriladigan oyoq kiyim emas ya'ni uni yechib boshqa kiyim kiyib ammo qishda masalan bizlarda doim bir oyoq kiyim ki qalinroq bo'lish kerak mahsi etik kabi bu javrab unaqa emas demak javrabda e, yuvinglar oyoqinglarni yechib shu paypoqinglarni yuvinglar deganimiz to'g'ri bo'ladi e, ya'ni asli kitobdagi qur'ondagi oyog'inglarni yuvinglar degan gapni qilishimiz kerak bo'ladi endi hadisga kelsak payg'ambar alayhissalom e, torat qildilar paypoqlarga mas tortdilar degan hadis keldi-ku. Paypoqga shu jovrob haqida, jovr alal javrabayn dedilar. Buni ehtimoli borki, ehtimol o'sha javroblari e, teri bilan qoplangandir. Ehtimol tagida charmdan tagligi bordir. E, biz shunday deymiz. Javrob desanglar u teri bilan odatda javrobni teri bilan qoplab olish, tagini, taglikni teridan qilishlik odati bor ekan. biz shuni aytamiz. E, bu hamma javoblarga, hamma paypoqlarga o'tmaydi bu gap, bu hadis. E, chunki bir holat hikoya qilyapti. Mug'irat ibn Shoba men ko'rdim Rasululloh e, o'sha e, javoblarga mastobdilar deb bitta holat hikoya qildi. E, ana shu holatdan agar biz paypoqqa mas tortish mumkin desak, hamma mazhab ulamolari yupqa paypoqqa mas'tabdi tortib bo'lmaydi dedi-ku. Demak, o'sha holatni dalil qilmayaptilar u. demak umuman paypoqqa u holat dalil bo'lmaydi ehtimol rasululloh sollallohu alayhi vasallam paypoqlarida tagida teri bilan qoplangan bo'lsa va ammal xufful min al labat falam yadhkuruhu fi zahiri riwaya wa qila innahu ala tafsil wal ikhtilaf alladhi dhakarna wa qila in kana yutiqu safara bihima jaza al mashu alayhi va illa fala wa hada wal endi piymalar haqida ketyapti labat degani kigiz degan kiyizdan mahs qilib etik olinsa, kiyizdan pima deyiladi, valinka deyiladimi? Ha, zohir rivoyatda bu zikr qilmaydi. Zikr qilmaganlar bunga tora e, mastot bo'ladimi, yo'qmi degan gap Imom Azam o'zlaridan bir nima e, aytgan rivoyat qilgan kishilar aytgan emaslar. Lekin shunday gap borki, alat tafsil bunda tafsilot bor, buni farqlari bor. E, va biz zikir qilgan ixtiloflar bor. Ya'ni birovlari bo'ladi, birovlar bo'lmaydi deb javob haqida gapirganda pima haqida ham shunaqa gaplar bor. degan e, so'zlar bor. Yana boshqa so'zlarda agar pimani o'zi bilan safar qilish mumkin bo'lsa, mumkin u. Odatda bemalol yurilaveradimi? Demak, unga mas qilish ham joiz. Agar u shunday pima bo'lsa-ki, u bilan odam yura olmaydigan, faqat kiyib olib tikka turadiganlar bo'lsa, bu holatda mast bo'lmaydi unga mana shu gap to'g'riroq deydilar bu mavzu inshaalloh kelgusi darsimizda davom etadi